atgaila. Kokiu būdu žmogus gali būti teisus Dievo akivaizdoje? Kokiu būdu nusidėjėlis gali tapti teisus? Tik Kristus gali mus atvesti pas Dievą ir padaryti šventus. Tačiau kaip mums ateiti pas Kristų? Daugelis klausė to paties, ko ir žmonės per sėkmines supratę savo nuodėmingumą. Ką mums daryti, broliai? Skaitome apaštalų darbų knygoje antrame skyriuje 37 eilutėje. Pirmiausia, Petras atsakė. Atsiverskite, o vėliau pridūrė, tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės skaitome apaštalų darbų knygoje trečiame skyriuje, devinioliktoje eilutėje. Atgailauti tai gailėtis dėl nuodėmės ir stengtis jos nebekartoti. Kol mes nesuvoksime, kokia baisi yra nuodėmė, kol širdyje nenusigręšime nuo jos, tol mūsų gyvenime neįvyks tikrų permainų ir mes nuolat nusidėsime. Daugelis nesupranta tikrosios atgailos esmės. Jie sielvartauja dėl padarytų nuodėmių netgi bando pasitaisyti, bet tik tam, kad išvengtų atpildo už jas. Bet tai nėra atgaila pagal Bibliją. Jie labiau nerimauja dėl galimų nuodėmės pasiekmių, o ne dėl pačios nuodėmės. Taip silvartavo Ezavas, supratęs, kad visam laikui prarado pirmagimystę. Taip Balamas išsigandęs priešais jį stovinčio angelo su ugniniu kalaviju pripažino savo kaltę tik todėl, kad išliktų gyvas. Iš tikrųjų jis net gailavo dėl nuodėmės, nesibjaurėjo ją, nepakeitė savo tikslų. Judas įskarijotas išdavė savo viešpatį sušuko. Nusidėjau išduodamas nekaltą kraują. Evangelija pagal Matą, 27 skyrius, 4 eilutė. Prisipažinimas išsiveržė iš jo nusidėjusio sielos, iš baimės dėl atpildo ir siaubo būti pasmerktam. Jis labai bijojo išdavystės pasiekmių. Bet širdyje nesielvartavo išdavęs nekaltą Dievo sūnų ir išsigynęs Izraelio šventojo. Kentėdamas Dievo bausmes, faraonas prisipažino klydęs, bet vos tik bausmes pasibaigdavo, jis vėl atvirai nepaklusdavo Dievui. Visi trys - Ezavas, Judas Iskarijotas ir faraonas - bijojo atpildo už nuodėmės, bet nesisėlojo dėl pačios nuodėmės. Nusidėjėlio sąžinė pabunda tik tada, kai širdis atsiduoda šventajai dvasiai tik tada jis pradeda suvokti, koks gilus ir šventas yra Dievo įstatymas, jo valdymo danguje ir žemėje pagrindas. Šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius devintailutė, apšviečia slapčiausius sielos kampelius ir atidengia juose esantį blogį. Kaltės suvokimas užvaldo jo protą ir širdį. Nusidėjėlis mato Dievo teisumą ir pasibaisėja, kad būdamas netyras ir kaltas, turės stoti prieš tą, kuriam atviro žmonių širdys. Jis mato Dievo meilę, šventumo grožį ir tyrumo džiaugsmą. Jis trokšta apvalimo, pasikeitimo ir atnaujinto bendravimo su dangumi. Dovido malda po nuopolio rodo tikrai įsilojimąsi dėl nuodėmės. Jo atgaila buvo nuoširdi ir tikra. Jis nebandė sušvelninti savo kalties ir meldėsi ne todėl, kad išvengtų bausmės. Jis matė, kokia sutepta yra jo siela, bjaurėjusi nuodėme ir meldė ne tik atleidimo, bet ir širdies apvalimo. Jis troško džiaugti šventų gyvenimu ir bendrauti su Dievu, o jo siela šaukėsi Dievo. Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Laimingas žmogus, kurio viešpats nelaiko kaltu, kurio dvasioje nėra apgaulės. Skaitome 32 psalmėje pirmą ir antrą eilutę. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu. Ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau tik tai tau. Ir padariau, kas pikta tavo akise. Tad esi teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisime mane pasmerki. Aš gimė su kalte. Ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo Todėl mokyk mane išminties lygi širdies gelmių. Apvalyk mane į zopų ir būsiu švarus. Nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybę žinę ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį Dievę ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. Nevaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasio šventos. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu. Te palaiko mane, nori dvasia mokysiu nedorelius tavo kelių ir nusidėjėliai sugrįž pas tave. Išlaisvink mane iš kraujo kalties, Dieve, mano išganimo Dieve. Ir mano liežuvis mėgausis tavo teisumu. Skaitėme 51 psalmę nuo 3 iki 16 eilutės taip atgailauti savo jėgomis visiškai neįmanoma. Tokia atgaila gali būti gauta tik iš Kristaus įžengusio į dangų ir dovanojusio žmonėms amžinai gyvenimą. Kaip tik čia daugelis ir klysta, o Kristus net ir norėdamas negali jiems padėti. Jie mano, kad negali ateiti pas Kristų neišpažinę savo nuodėmių. Jie galvoja, jog atgaila ruošia kelią nuodėmių atleidimui. Tai tiesa. Norint gauti nuodėmių atleidimą, pirmiausia reikia atgailauti dėl jų. Nes tik besisėlojančiai ir atgailaujančiai širdžiai reikia gelbėtojo. Bet ar nusidėjėlis turi atgailauti prieš ateidamas pas Jėzų? Biblija nemoko, kad nusidėjėlis pirmiau turi atlikti išpažinti, o tik po to atsiliepti į Kristaus kvietimą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Skaitome Evangelijoje pagal Matą 11 skyriuje 28 eilutėje. Jėgų tikrajai atgailai suteikia tik Kristus. Apaštalas Petras tai paaiškino kreipdamasis į Izraelitus. Dievas išaukštino jį savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoją, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Skaitome apaštalų darbų knygoje, penktame skyriuje, 31 eilutėje mes taip pat negalime atgailauti be sąmonę pažadinančios Kristaus dvasios. Be Kristaus mums negali būti ir atleista. Kristus skatina kiekvieną gerą poelgį. Tik jis vienas gali įkvėpti mums pasibjaurėjimą nuodėme. Kiekvienas tiesos ir tyrumo troškimas, kiekvienas nuodėmingumo suvokimas įrodo, kad jo dvasia veikia mūsų širdyse. Jėzus pasakė, o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Evangelija pagal Joną 12 skyrius 32 eilutė. Kristus turi būti apreiškiamas nusidėjėliui kaip gelbėtojas mirštantis už pasaulio nuodėmes. Žvelgdami į Dievo avinėlį nukryžiuotą ant Golgotos kryžiaus, mes pradedame suprasti atpirkimo paslapti. Tuomet Dievo gerumas veda mus į atgailą. Mirdamas už nusidėjėlius, Kristus parodė beribę meilę. Jei tik nusidėjėlis suvokia šią meilę, ji suminkštino jo širdį, pavergė protą, ir skatina sielą atgailauti. Tiesa, kartai žmonėms gėda dėl savo įdų ir jie atsisako kai kurių blogų įpročių, dar nesupratę, kad juos kviečia Kristus. Bet visos jų pastangos pasitaisyti, visi nuoširdus troškimai elgtis tinkamai yra nekas kita kaip Kristaus kvietimas. Jie nepastebi, kad šventoji dvasia pažadina jų sąžinę ir keičia gyvenimą matant Kristų nukryžiuotą ant Golgotos kryžiaus už mūsų nuodėmes, Dievo įsakymai iškyla žmonių sąmonėje. Jie pamato, koks nedoras yra jų gyvenimas ir kaip giliai jų sielose įsišaknyjusi nuodėmė. Jie pradeda suvokti Kristaus teisumą ir sušunka. Kas yra nuodėmė, kad prireikė tokios didelės aukos išlaisvinti iš jos? kiek reikėjo meilės, kančių ir pažeminimų, kad mes nežūtume, bet gautume amžiną į gyvenimą. Nusidėjėlis gali priešintis tai meiliai ir Kristaus kvietimui, bet jei atsiduos, žengs pas Jėzų. Pažinęs išgelbėjimo planą, jis ateis į kryžiaus papėdę atgailaudamas dėl nuodėmių, suteikusių kančias mylimajam Dievo sūnui ta pati dieviškoji jėga egzistuojanti gamtoje veikia žmonių širdis ir įkvepia juos trokšti tobulumo. Jokios žemiškos gerybės negali numalšinti šio troškulio. Dievo dvasia skatina juos ieškoti Kristaus malonės ir švento gyvenimo džiaugsmo. Tai gali duoti sielai ramybę ir atilsi. Įvairiomis priemonėmis ir nuolat išgelbėtojas ragina žmonės atsisakyti nuodėmingų, laimės nesuteikiančių malonumų ir atkreipia jų dėmesį į palaimas, kurias jie gali turėti susivienyje su juo. Į visas sielas, kurios bergždžiai stengiasi atsigerti iš sugriautų šulinių, yra kreipiamasi. Kas trokšta, te ateina. Ir kas nori, tesisėme dovanai gyvybės vandens. Skaitome apreiškimo knygoje 22 skyriuje 17 eilutėje. Jūs, kurie širdyje trokštate daugiau negu gali duoti šis pasaulis, atpažįstate, kad tai yra Dievo balsas. Melskite jo išmokyti jūs atgailauti. Prašykite parodyti jums tobulai tyrą Kristų su visa jo beribė meile. Gelbėtojo gyvenime įsikūnijo dieviškojo įstatymo principas - meilė Dievui ir žmogui. Jo siela gyveno nesavanaudišką meilę ir dosnumu. Žvelgiant į atpirkėją, jo šviesa mus apšviečia ir mes pamatome, kokios nuodėmingos yra mūsų širdys. Kaip ir Nikodemas mes galime suklysti džiaugdamiesi, kad dorai gyvename ir kad mūsų charakteris netoks jau blogas, jog turėtume kaip kiti nusidėjėliai nusižeminti prieš Dievą. Bet kai Kristaus šviesa apšviečia mūsų sielas, mes pamatome, kokie netyri esame. Kiek daug turime egoizmo ir priešiškumo Dievui tada suprantame, kad mūsų teisūs darbai yra lyg suteršti skudurai. Ir tik Kristaus kraujas gali mus apvalyti nuo nuodėmės purvo. Tik jis vienas gali atnaujinti mūsų širdis pagal savo pavyzdį. Pakanka tik vieno žvilgsnio į Kristaus tyrumą. Tik vieno Dievo šlovės spindulėlio, prasiskverbiančio giliai į sielą, kad būtų apnuoginti mūsų išsigimusio būdo trūkumai ir skaudžiai juntama kiekviena įdelė. Nusidėjėliui atsiskleidžia jo norų tuštybė, širdies nedorumas ir lūpų netyrumas. Jis mato, kad savo darbais yra paminęs Dievo įstatymą, o Dievo dvasios veikiamą jo liūdinčią širdį perveria skausmas matydamas tyrą nesuteptą Kristaus charakterį, jis bjaurisi savimi. Pranašas Danielius pamatęs, kokia šlovė supa jam atsiusta dangišką į pasiuntinį, buvo priblokštas. Jis suprato, koks silpnas ir netobulas yra jis pats. Apibūdindamas šį nuostabų susitikimą, Danielius sako, aš netekau jėgų, mirtinai išbliškau, ir buvau visiškai bejėgis. Skaitome pranašo Danieliaus knygoje dešimtame skyriuje aštuntoje eilutėje. Žmogus patyręs tokius jausmus neapkė savo egoizmo ir bjaurėsis savimeilę. Per Kristaus teisumą jis sieks apvalyti savo širdį, kad ji būtų darnoje su Dievu ir atitiktų Kristaus charakterį apaštalas Paulius apie save pasakė, kad vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą, jis buvo nepeiktinas. Skaitome filipiečiams laiške trečiame skyriuje šeštoje eilutėje. Bet paveiktas dvasinės įstatymo prasmės, matė esas nusidėjėlis. Pagal įstatymą taikoma išoriniam gyvenimui jis buvo teisus bet pažvelgęs į šventuosius įstatymo priesakus ir pamatęs save tokį, kokį jį matė Dievas, Paulius nusižemino ir išpažino savo kaltę. Apaštalas sako, aš kadaise gyvenau be įstatymo. Paskui atėjus įsakymui atgyjo ir nuodėmė, o aš numiriau. Skaitome romiečiams laiške 7 skyriuje 9-10 eilutėje. Kai jis suprato dvasinę įstatymo prigimtį, nuodėmė iškilo prieš jį visų bjaurumu. Ir jo savigarba išnyko. Dievas nevienodai vertina visas nuodėmes. Jo požiūrių yra keli kalties laipsniai. Tačiau koks menkas be atrodytų žmonėms vienoks ar kitoks prasižengimas, Dievo akise nėra mažos nuodėmės. Žmogus vertina šališkai ir netobulai. Dievas apie viską sprendžia taip, kaip yra iš tikrųjų. Girtuoklį žmonės paprastai niekina ir sako, kad jo nuodėmė užtvers jam kelią į dangų. Bet išdidumas, egoizmas ir gopšumas dažnai lieka nepasmirkti. O kaip tik šios nuodėmės labiausiai įžeidžia Dievą. Jos neprimtinos jo geram charakteriui ir nesavanaudiškai meiliai viešpataujančiai visuose nepolusiuose pasauliuose. Didžiausias nusidėjėlis gali jausti gėdą ir savo menkumą. Jis gali suprasti, kaip labai jam reikia Kristaus malonės o išdidžiajam nieko nereikia. Todėl jis neįsileidžia širdin Kristaus ir praranda nesuskaičiuojamus palaiminimus, kuriuos jis suteikia. Nelaimingas muitininkas, kuris meldėsi Dieve būk gailestingas man nusidėjėliui, save laikė nedorėliu. Kiti į jį žiūrėjo taip pat, bet jis jautė, ko jam reikia. Susigėdęs ir slegiamas kalties, jis atėjo pas Dievą prašyti malonės. Muitininko širdis buvo atvira Dievo dvasiai per malonę išlaisvinančiai iš nuodėmės. O įsitikinusio savo teisumu fariziejaus pagirūniška malda rodė, jog jis neįsileido šventosios dvasios savo širdin. Būdamas toli nuo Dievo, jis nesuprato savo nuodėmingumo, priešiško šventam tobulumui. Jam nieko nereikėjo. Todėl jis nieko ir negavo. Jeigu jūs matote savo nuodėmingumą, nelaukite, kol tapsite geresni. Kiek daug žmonių laiko save nevertais ateiti pas Kristų. Nejaugi jūs manote, kad galite pasitaisyti savo pačių pastangomis. Ar gali Etiopas pakeisti savo odą, o leopardas savo dėmes? Tad ar įgudę blogai elgtis galėtumėte daryti gerą? Skaitome Jeremijo knygoje 13 skyriuje 23 eilutėje. Tik Dievas gali jums padėti. Nelaukite stipresnių argumentų, geresnių galimybių ar didesnio pamaldumo mes nieko negalime padaryti savo pačių jėgomis. Mes turime ateiti pas Kristų tokie, kokie esame. Bet neklaidinkime savęs, manydami, jog didžiai mylys ir gailestingas Dievas išgelbės mus net ir tada, jei atmesime jo malonę. Tik Golgotos kryžiaus šviesoje galime matyti, kokia baisi yra nuodėmė kai žmogus tvirtina, kad Dievas per daug geras, kad apleistų žmogų. Te pažvelgia jis į Golgotą. Kristus prisėmė visą kaltę už mūsų nepaklusnumą ir kentėjo nusidėjėlių vietoje tik todėl, kad nebuvo kito būdo žmogui išgelbėti. Be jo aukos žmogui neįmanoma išsivaduoti iš greunančios nuodėmės jėgos. Be jo aukos neįmanoma šventai gyventi ir atnaujinti bendravimo su dangiškomis būtybėmis. Kristaus meilė, kančios ir mirtis liudyja, kokia baisi yra nuodėmė, iš kurios išsivaduoti ir tikėtis amžinojo gyvenimo galima tik atsidavus Kristui. Užkėtėjęs nusidėjėlis kartais rodo į tuos, kurie vadina save krikščionimis, sakydamas, aš nesu blogesnis už juos. Jie neišsižada daugiau negu aš ir neturi daugiau už mane išminties ir taurumo. Jie kaip ir aš mėgsta malonumus ir pataikauja savo. Taip kitų klaidomis jie pateisina savo nerūpestingumą bet svetimos nuodėmės ir rydos negali pateisinti nei vieno. Nes viešpats davė neklystančio žmogaus pavyzdį, o skaistų jį savo sūnų. Mums reikia mokytis iš jo ir juo sekti. Tie, kurie skundžiasi neteisingų krikščionių gyvenimu, patys turėtų rodyti gerą pavyzdį. Jeigu jie taip gerai supranta, koks turėtų būti krikščionis, tai jų nuodėmė yra dar didesnė. Jie žino, kas teisinga, o atsisako tai daryti. Delsti pavojinga. Jau dabar išpažinkite savo nuodėmės ir ieškokite širdies tyrumo Kristuje. Tūkstančių tūkstančiai čia daro limtingą klaidą aš neapsistosiu ties gyvenimo trumpumu ir nepastovumu. Bet yra baisus pavojus, kurį ne visi pakankamai supranta. Tai dėlsimas paklusti Dievo šventosios dvasios balsui, pasirinkimas gyventi nuodėmėje. Kokia maža be atrodytų nuodėmė, kiekvienas pataikaujantis jai rizikuoja žūti amžiams ko mes nenugalime, tas nugalės ir pražudys mus. Adomas ir Jėva mane, kad suvalgyti vaisių yra toks nereikšmingas poelgis, kuris negali užtraukti baisių pasiekmių, apie kurias Dievas perspėjo. Tačiau šis iš pažiūros mažas nusižengimas iš tikrųjų buvo nekintančio šventojo Dievo įstatymo peržengimas – Jis atskyrė žmogų nuo Dievo, atnešė į pasaulį sielvartus ir vargus, atvėrė vartus mirčiai. Amžius sekė amžių, o žemėje girdėjosi netylančios aimanos. Visi Dievo kūriniai dėjavo ir kentėjo dėl žmogaus nepaklusnumo. Pačiame danguje liko pasipriešinimo Dievui pėtsakai. Golgotos kryžius yra lyg paminklas stulbinančiai aukai už dieviškojo įstatymo laužymą. Todėl nežiūrėkime į nuodėmę lengvabūdiškai. Kiekvienas Dievo įstatymo pažeidimas, kiekvienas Kristaus malonės paniekinimas atsiliepia mums patiems, sukėtina širdį, susilpnina valią, atbukina supratimą ir ne tik neskatina, bet mažina mūsų sugebėjimą atsiduoti šventajai Dievo dvasiai. Daugelis ramina save mintimi, kad jie galės pasukti iš blogo kelio, kai tik panorės. Jiems atrodo, kad jie gali nepaisyti maloningų Dievo kvietimų vėl ir vėl juos girdėdami. Jie mano, kad paniekindami malonės dvasę ir pereidami šetono pusėn, ypatingo pavojaus metu galės pakeisti savo kelius. Bet tai nebus lengva. Nuodėmingas gyvenimas uždeda tokį anspaudą žmogaus charakteriui, jog vėliau tik nedaugelis trokšta tapti panašus į Jėzų. Net vienas blogas charakterio bruožas net vienas širdyje nuolat puoselėjimas nuodėmingas noras galų gale paverčia niekais visą Evangelijos jėgą. Kiekvienas pataikavimas nuodėmiai atitraukia sielą nuo Dievo. Išdidžiai netikintis žmogus, rodantis buką abejingumą dieviškajai tiesai, pjaus tai, ką pasėjo. Visoje Biblijoje nerasime rimtesnio perspėjimo dėl lengvabūdiško požiūrio į piktą, negu išmintingojo Saliamono žodžiai, kad nusidėjėlis bus pagautas savo nuodėmės pinklėmis. Skaitome patarlių knygoje šeštame skyriuje antroje eilutėje. Kristus yra pasiruošęs mus išlaisvinti iš nuodėmės, bet nedaro to prieš mūsų valią ką jis gali padaryti dėl mūsų, jei mes nuolat nusidedame. Jei jau pati valia yra linkusi į blogį, jei nenorime priimti išgelbėjančios Dievo malonės ir išsivaduoti, mes pražudome save atkakliai atmesdami jo meilę. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena Skaitome antrame korintiečiams laiške, šeštame skyriuje, antroje eilutėje. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Laiškas Hebrajams, trečias skyrius, septinta ir aštunta eilutės. Žmogus mato, kas akimis matoma, o viešpats žiūri į širdį. Samuelio pirma knyga, šešioliktas skyrius, septinta eilutė, kurioje džiaugsmas persipinė su sielvartu, kurioje tiek daug tyrumo ir apgaulės, kuri nuolat keičiasi ir kažko ieško. Dievui žinomi mūsų ketinimai ir tikslai. Ženkite pas jį, kokia įdinga bebūtų jūsų siela. Atverkite slapčiausius jos kampelius visą matančioms akims kaip Dovydas sušūkęs. Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink mane, perprask mano mintis, pažiūrėk ar neinu klyskeliu ir vesk mane amžinuoju keliu. Tai užrašyta 139 psalmėje 23-24 eilutėje daugelis tenkinasi tik pamaldumo išvaizdą priimdami Dievą vien protu. Bet jų širdis lieka neapvalyta. Todėl melskitės kaip Dovydas. Sukurk man tyrą širdį Dievę ir atnaujink manyje ištikimą dvasę. Skaitome 51 psalmėje 12 eilutėje. Būkite sažiningi savo būkite uolus ir atkaklus, lyg būtų sprendžiamas jūsų likimas. Šis klausimas turi būti išspręstas tarp jūsų sielos ir Dievo, išspręstas amžiams. Viena apgaulinga viltis nuves jūs į pražūtį. Tyrinėkite Dievo žodį su malda. Šis žodis per Dievo įstatymą ir Kristaus gyvenimą atskleidžia didžiuosius šventumo principus, be kurių niekas neregės viešpaties. Skaitome Hebrajams laišką 12 skyrių 14 eilutę. Jis įtikina mus, kad esame nuodėmingi ir aiškiai parodo išsigelbėjimo kelią. Įsiklausykite į jį, nes tai Dievas kalba jūsų sielai. Nepasiduokite nevilčiai, pamatę, kokie nuodėmingi ir netyri iš tikrųjų esate. Mums visiškai nereikia palengti Dievo į savo pusę, nes Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį. Skaitome antrame korintiečiams laiške, penktame skyriuje, devinioliktoje eilutėje. Savo švelnę meilę jis traukia savo paklydusių vaikų širdis Nie vienas tėvas žemėje nėra toks kantrus savo klystantiems vaikams, koks yra Dievas žemės vaikams. Niekas negali švelniau už jį elgtis su prasižengusiu ir paklydusiu. Visi jo pažadai ir įspėjimai alsuoja neapsakoma meilė. Jei šetonas jums teigia, kad jūs didelis nusidėjėlis, Pažvelkite į atpirkėją ir jo nuopelnus. Jo šviesa padės jums išpažinti savo nuodėmę ir atsakyti priešui, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių. Pirmas laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, penkiolikta eilutė. Ir jūs galite būti atpirkti jo begalinę meilę kartą Jėzus papasakojo Simonui apie du skolininkus. Vienas jų buvo skolingas daug, o kitas tik nedidelę pinigų sumą. Šeimininkas jiems abiem dovanojo. Kristus paklausė Simono, kuris skolininkas jo nuomonę labiau mylė šeimininką. Simonas atsakė, manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Evangelija pagal Luką 7 skyrius 43 eilutė. Mes buvome dideli nusidėjėliai, bet Kristus mirė, kad mums būtų atleista. Jo auka pakankamai didelė, kad galėtų prašyti tėvą mūsų išgelbėjimo. Tie, kuriems buvo atleista daugiau, stovės arčiausiai prie jo sosto, šlovindami viešpatį už jo begalinę meilę ir didžiulę auką. Juo aiškiau mes suprasime Dievo meilę, juo geriau suvoksime nuodėmės pražutingumą. Kai mes pamatysime begalinį Dievo atsidavimą mums ir pradėsime gilintis į didžiulę Kristaus auką, mūsų širdys prisipildys meilės Ирод Гайлос.